Joski Mbukuta amefariki baada ya mshtuko wa moyo. Taarifa ya kifo cha msanii huyu kilitangazwa na mmoja wa wanamemba familia yake kwenye redio moja hapa Kinshasa. Alifariki baada ya kulazwa katika hospitali muda wa siku nne, ingawa alikuwa akifuatilia matibabu nyumbani kabla apelekwe hospitalini alifika Mbukuta, alijiunga na Tepe Oge Jazi ya Lwambo Makiadi mnamo mwaka 1973, lakini baada ya Lwambo Makiadi kufariki mnamo mwaka 1989, yeye na wanamuziki wengine kama Tutumba Simaro, Madilu System waliongoza kikundi hicho. aliendelea kuwa katika bendi hiyo na kutunga wimbo wake Shadra Dishade ambao ulichukua umaarufu sana hadi sasa. Mwaka elfu mbili na moja alisafiri Ufaransa na alirejea mtini tena mwaka elfu mbili kumi na moja lakini hakukuwa tena na nguvu kwa mujibu wa familia yake. Lukia Mbukuta amefariki akiwa na miaka sabini na mbili. Aliwahi kupewa tuzo kadhaa nchini kama mwanamuziki maarufu wa rumba na mtungaji wa nyimbo.